Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş soruyor. Diyor ki e, ben hastayım, mide hastasıyım. Oruç tutamıyorum. Borç oruçlar üzerinde çoğaldı. Orucumu da tutamıyorum. Artık oruç tutmam doktor demiş yapamazsın sen. Yap, bilfil ben denedim yapamıyorum. Ben ne yapmam lazım diyor. Bundan sonra eski borçlarımı, yeni oruçlarımı ne yapmam lazım? Evet, şimdi biz önce deriz e, Allah Yüce Allah'tan dua ederiz. Allah senin şifanı versin. E, sene sabır versin. Bu hastalık da senin günahlarına kefaret olsun. Bu konuda sen döneceksin sağlam bir doktora. Her doktor değil, sağlam bir doktor. Eğer hakikaten o oruç sene aziyet veriyorsa, sen oruç ol, olamıyorsan ne yapacaksın? Oruç olmayacaksın. Eğer o hastalık geçici ise başka günler orucu kaza edeceksin. Çünkü Bakara surasında 108 185. ayette Allah Subhanahu Teala şöyle buyuruyor. وَمَنْ كَانَ مَر۪يذًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Kim hastaysa, yen seferdeyse başka günler onu hurc eder. Bir müşkület yoktur. Ama hastalığın senin dediğin gibi mide hastalığı e, kalıcıdır. Artık olamıyorsun. Ne yapacaksın? Artık sen her gün bir fakiri doyduracaksın. Her gün bir fakir doyduracaksın. Kaç tane Ramazan senin üzerine var ise o zaman o, o Ramazanları sayacaksın, o kadar fakir doyduracaksın. Hatta senin üzerinden bu vebal kalksın. Çünkü Allah subhanehu teala Bakara 184'te diyor ki وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٌ طَعَامُ miskinin. İbni Abbas Bukhari'de geçtiği gibi diyor ki bunlar yaşlılar gibidir. Çünkü yaşlılar oruç olmaz yerine başka şey verir. E, hasta da e, hasta, müzmin hasta, şifası bulunmayan hasta, böyle mide, kanser vesaire, yani zayıf düşmüş, beden yaşlı. Bunlar da yaşlıya nedir? Kıyastır. Burada da ölemeler bu konuda ittifak etmişler. Onun için e, sen üzerine bir sorun yoktur. Çünkü Allah subhanehu teala diyor فَاتَّقُوا اللّٰهِ مَسْتَطَعْتُمْ Allah'a istitaatiniz, gücünüz kaderi ne yaparsınız? İtaat edersiniz. Diğer e, a, e, ayette la yukallifullahu nefsen illa vus'aha Bakara. Allah sadece kendi yapabilecek kadar seni emreder. Kısacası eğer sen emin isen sen ne yapacaksın? Geçti senden. Eğer sen 10 sene oruç olamadın. 10 sene sonra şifa bulundun. O günleri kaza etmezsin. Neden? Çünkü o günleri sen e, müzmin hastaydın. Fakirlere verdin sen. O senden düştü o günler. Ondan sonra Allah sana şifanı verse elhamdülillah sıfır kilometre yeniden öndeki Ramazanlara başlarsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.